Ba, piskat eh, Asia eta bon, eh, akitia ere, gorputza eh, akitia lan horrekin, izigarri bortitza da eta bon, eta urtiak egiten dienak ez dira eniz aize hariko lan hortan eta nahi dut ustia guai eta osaharri hain gatik mm. eta beste zeit abianiz, voilà, beste zeitetan jende sahar ez okupatzia beste molde batez ez badima dute gehiopatzen ez dute langileik harrapatuko Sobeda lan bortitza da. Nik eh, ez dut uh, onbeste estudio uh, eh, edizaina egin olako manedetan tratatzeko ediak.